Agur entzuleak. Horra aste bat zubi geinean jantzan pasatu ondoan, FDSUA bide erditik atera dela. Hainiz jende eta jende ezberdina pasatu da eskualegian egunez egun onduen mobilizazione gune hortarik. Momentu zailetan elgarretaratzeak on egiten du. Frantzia guzian bezala laborariak dena irautzekotan direla dirudi. FDSUA abilki aserreunen buru agertzen saiatu da eta parte azka Baina nuzarako ote, ez da deus behirik ikusten edo entzuten dugunean. Laborariak isilean desagertzen ari dira amarkada za amarkada. Eta eskolegi untan ere bai. Gure defensan ari direla dioten sendikat nagusikoak entzutean, antzerki unek noiz hartio iraunen duen galdezketatzen dut nere burua. Mahatua den diska zahar bat dirudi entzuten ditugun soinuek. Ahalgeak hiltzen balu, lujean zizareak konten lirateke. Podere gunera telzeko suerte gehiago da gezurretan eta jokoan hartzean. Bereziki indartsuenen zerbitzuko ariz, denen onerako baino. Agian, zepoan hartua den laboraria ohartuko da. Orain jasaiten dugu egoera, hogeita mar urteren politika liberalaren ondorioa da. Laborantza merkatu librean sartu geroztik, OMC famatuaren barne, laborarien ekoizpenak, beraz soldata iturriak, prezio apaletarat tiratuak dira. Herriek, beren elikadura buru jabetza babestu ordez, komertxio akordio batzuen bidez, laborantza gaiak munduan zehar itzulikarazi behar dituzte. Aurten, boska urtea denez, ekainean Europako Parlamentukoak eta urte baten buruan laborantza gambararenak, onda horretaraztea, nigarra begian laborarien defentsan mintzo diren guziek dituztela politika horiek xutik eman eta merkataritza aske akordioak bozkatu. FNSUak ak jomuguan dituen ekologistak izan dira beti kontra bozkatu dituzten bakarrak eta helbe eta unen sareko laborari sendikatek betidanik mundializazio liberal hori borrokatu dute. Agian gure papertsua boska kutsan ezartzeko momentuan ezkira paperez trompatuko.